أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح رابراي الله به شب وحمد و زان الله است هیچ معبودی بجز الله و و و شریکی ندارد ندارد وجود پادشاهی حمد فقط از آن اوست او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آنچه در این شب است و خیر آنچه بعد از از آن است را تو می طلبم وأشر أنت كدر إن سبو وما بعد آن وجود دارك بتقنا ميبر إلهي من أستنبلي وبدي هاي في ريب تقنا ميبر بار إلها من أزعزابي دوزخو عذاب قبر بتقنا ميبر بايعوا واستخلفوا الشيخ الهماما من غدا للدين رمزا وإماما نبايع أمير المؤمنين نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وخليفة المسلمين الشيخ أبا إبراهيم الشيخ أبا إبراهيم القرشي الهاشمي القرشي الهاشمي على السمع والطاعة على السمع والطاعة بالمنشة والمكره بالمنشة والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وعلى ننازع الأمر أهله وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن نراكم كفرا بواحا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان وأن نكون بالحق حيثما كنا وأن نكون بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ولا نخاف في الله لومة لائم والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد اینجا خراسان است اینجا سرزمینی شیران است نفاز بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و متدین رادیو صدای خلافت امیدواریم در هر کجایی که هستید اوقات خوب و خوشی داشته هر دقیقه که از عمرتان کاسته می شود در عبادت و فرمانبرداری الله و رسولش سپری نمایید نخست از همه آغاز دوباره نشرات رادیویی را تبریک می گوییم فازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين شما بار دیگر به فضل الله صدای ما را از رادیو صدای خلافت با برنامه های مختلف میشنوید ما برگشتیم با عزم راسخ و با پیام ها و برنامه های جدید برای بیداری امت این بار تلاش نمودیم که برنامه های مختلف علمی، عقیدهی، سیاسی، تفریحی، مقالات، اخبار، احادیث نبوی و دیگر برنامه های اصلاحی برای بیداری امت را آماده بسازیم امتی قد لاح فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چنانچه برای آنانی که قبلا شنونده رادیو صدای خلافت بودند رادیو صدای خلافت سالها قبل بعد از اعلان خلافت در خراسان زمین با تلاش و همت عالی چند تن از مؤمنین صادق و سربازان جان بر کف خلافت اسلامی پایگذاری گردید گرچند با هزاران نو مشکلات دست و پنجه نرم می کردند بنابراین همت به خرج دادند و این رادیو را بنا کردند با تلاش های شبان روزی برنامه های زیبا و آموزنده بسیاری را به سمع ملت خراسان زمین و بقیه دوستداران خلافت رسانده و گوش آنان را نوازش می دادند. گرچند شب و روز بمباری ها و خمپاره ها آنان را تهدید می کرد و بارها پایه های رادیو مورد آماج قرار گرفت. اما باز هم با توفیق الله تعالی آن حصه خدمت دین را که الله تعالی نصیب آنان کرده بود انجام دادند و هر یکی از آنان به سوی آرزوها و ملاقات محبوبشان رحلت نمودند الله تعالی را سپاس گذاریم از اینکه ما را توفیق عنایت فرمود تا قدم به نقش قدم آنان بگذاریم و پرچم افتاده این رادیو را دوباره بر کوههای خراسان زمین به احتزاز درآوریم و گوشهای مؤمنین را نوازش داده و از دامهای کثیف طاغوتی آگاه نموده و حقیقتها را برسانیم و آنانی را که در خواب غفلتند بیدار سازیم پس با ما بوده و از برنامه های ما بهره ببرید ولقد سرنا جموعا لربى المجد التلي أمتي فاستبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التلي اینجا خراسان است اینجا سرزمینی شیران است برجال طلقوا الدنيا فازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين أقدموا هيا نقاتل بالرصاص والقنابل كل كافر وسافل اهدروا دم وريد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة يا أخي وتاج راسي كن شجع وانغماسي ولا وقت المآسي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أما بعد بسم برادران عزيز نخواهیم درس عقيدة را برای شما تقدیم کنیم کتابی که مکتبه بحوث و دراسات للدولت الاسلامی به نشر سپرده و انشالله میخوانیم امید است که الله تبارک و تعالی ما را و شما را به این کتاب نفع کامل بدهد و الله تبارک و تعالی عبادات ما را خالصانه برای خود بگرداند قبل از اینکه درس شروع کنیم یک موضوع مهم که خود عقیده هست عقیده را تشریح و توضیح میکنیم و بعد انشاءالله درست را از کتاب شروع میکنیم عقیده در لغت به معنای بستن است یعنی عقد الشی عقد اللحیه ایرا چی میگن بستن میگن عقد به منای بستن است مثل عقد تو لحیه ریش را بسته کردم عقد تو سوب سیاب را لباس را بستم و این عقیده که از خودش در لغت به معنای چی میاد بستن میاد عقد نکاح نیز از گرفته شده عقد نکاح از گرفته شده پس عقد نکاح به این مناس که پیمان پیمان دو نفر را به هم میبنده یعنی دو بیگانه به هم بر عقد نکاح محرم و امراض دیگر میشوند یعنی چی میگن عقد نکاح یعنی بستن نکاح پس عقیده خودش در لغت به معنای چی شد عقد به معنای بستن همچنان عقده هم از همین کلمه گرفته شده از عقد گرفته شده عقده میگن یک کس عقده کرد یعنی خون در داخل از او جمع شده گره میخورد و در یک کار او شدت و غضب پیدا میکند این را چی میگن عقده میگن این در لغت معنای عقد است اما در اصطلاح شرح چی است شرع مبین چی است عقیده به این مناست که تو پیمان تو با الله تبارک و تعالی راسخ بسته میکنی پس کسی که عقیده نمیخواند با الله تبارک و تعالی پیمان از او کامل بسته نیست کسی که عقیده را نمیداند پیمان از او با الله بسته نیست وقتی که تو عقیده را خواندی تمام مسائل عقیده را فهمیدی پیمانت با الله تبارک و تعالی محکم میشه تو اینجا پیمان با الله به طور محکم و استوار بسته میکنی این معنی عقیده است در لغت و در اصطلاح شرع معنی عقیده امیر است حال اصول درباره توحید و تاریخ رویارویی حق و باطل میخوانیم که امی حق و باطل از چه زمان رویارویی یکدیگر قرار گرفتند چه زمان رای حق و رای باطل مشخص شد الله تبارک و تعالی در وحی ثابت میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربك للملائكه نجاعل جاعل فی الارض خلیفه قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سورة البقرة آیه 6 وإذ قال ربك للملائكة أن قامك گفت فروردقار تو ملائكة إن این جاعل فی الارض خليفة هر آینه الله گفت ما در زمين میگردانم خریفه ای را جانشینی را در زمين ميافرين ملائكة نه به اعتراض بلکه به طور سوالی گفتن قالو گفتن اتجعل فيها آيات تو میگردانی ای الله فيها در زمين ما يفسد فيها او کس که در زمین فساد میکنه و یسفک الدماء خونها را میریزانه در زمین در حالی که و نحن نسبح که در حالی که ما تسبیح تو را میگیم به حمد تو و نقدس و کی تو را یاد میکنیم تقدیست را یاد میکنیم الله تبارک و تعالی در جوای ملائکه میگه قال گفت الله تبارک و تعالی اینی اعلم ما لا تعلمون معالم هستم من میدانم با که شما نمیدانید پس اعتراض وارد نشه که ملائکه چطور میدانستند که آدم در روی زمین فساد میکند به خاطر که ملائکه از جنیات تجربه گرفته بودند قبل از آدم علیه السلام جنیات در روی زمین بود پس از جنیات چی کردن تجربه گرفتند که جنات در روی زمین فساد کردند پس آنها چی کردند تجربه گرفتند گفتند هر کس که در روی زمین آفریده شود بازو غریزه شهوانی داده شود صد فیصد چی میکنه فساد میکنه غریزه شهوانی که برای انسان داده شد شهوات از او اجازه نمیده پس او فساد میکنه به همین بود که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد تو میگردانی در روی زمین کسی را که فساد بکند علتش همی بود الله سبحانه و تعالی خواست که در زمین کسی را جانشین سازد امر و نهی او را به مردم برساند و مردم را به حق وادارد و آنان را به پروردگارشان نزدیک سازد تا به بهشتش دست یابند و از آتش او سالم بمانند پس آدم علیه السلام را با دستش با دست بلا کیفش آفرید و از روح خود در وی دمید و به ملائکه فرمان داد که برای آدم سجده کنند چی فرمود الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فسجد الملائکه كلهم اجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين سورة الحجر آیه تا 32 پس ملائکه همگی اکثر سجده کردن جز ابلیس که ابا ورزید از این که با سجده کنندگان باشد در حالی که ابلیس همراه ملائکه بود ولی از روی استکبار و لجاجت و خود بزرگ بینی بر آدم علیه السلام سجده نکرد خود را بزرگ پنداشت احساس میکرد که ما بزرگ هستم و هر کسی که بینی کند تکبر و عجب کند آخر عاقبتش مثل شیطان میشود و این لجاجت و تکبر او جرقه آغازینی برای تقسیم همه مخلوقات به دو گروه و بود یعنی تمام مخلوق به دو حصه تقسیم کرد شیطان به همی سجده نکردن خود یک گروه مؤمنان که در پیشاپیش آنان پدرمان آدم علیه السلام قرار دارد و دوم گروه کافران که ابلیس لعنت الله علیه پیش حرکت می کند پس راه حق راه آدم و راه باطل راه شیطان است و هنگامی که ابلیس خسارات و درماندگی خود را دانست که با دور رانده شدنش از رحمت الله بوده آنجا که الله به او فرمود چی گفت الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال فخرج منها فانك رجیم الله گفت بیرون شو منها بیش از آنجا که است بیرون شو فانك رجیم بدون تردید تو رانده شده ای تو مردودی و این علیک اللعنت الى یوم الدین و بی تردید تا روز قیامت لعنت نفرین بر تو خواهد بود سوره الحجر آیه 34 تا 35 اینجا بود که از الله تعالی خواست که به اون مهلت داد پس گفت شیطان چی تقاضا کرد ای انسان ها متوجه باشین یگانه دشمنی از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم النبیین تا که قیامت برپا میشه شیطان است اولین دشمن شیطان است قال گفت شیطان رب فانظرنی الی یوم یبعثون ای پروردگار من پس تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مهلتم ده تا روز قیامت به من وقت بده الله تبارک و تعالی در جواب شیطان میفرماید قال گفت الله تبارک و تعالی فانک من المنظرین تو از جمله مهلت داده شدگانی مهلت یافتگانی تا چه وقت الی یوم الوقت المعلوم تا روز وقت معین تا که قیامت برپا میشه تو اجازه داری که زنده باشی میتونی که هر فسادی که بکنی اجازه داری قال گفت شیطان ربی بما اغویتنی ای پروردگار ما در حالی که تو مرا گمراه کرده ای سعی کنیم چی میگه شیطان به سبب آن که مرا گمراه کردی چی میکنم ازینن لهم فی الارض هر آینه باطل را زینت میدم در روی زمین برایشان باطل را آراسته می کنم. زینت میدم ولا نه اجمعین همه را گمراه میسازم همه را گمراه میسازم مگر شیطان استثنا میکند الا عبادك منهم المخلصین مگر بندگان خالص شده ای تو را سبحان الله کسی که عقیده میخوانه یقینا خالص بنده الله میشه درس اخلاص از عقیده یاد میگیره الا عبادك منهم المخلصین مگر از جمله بندگان تو کسانی که اخلاص دارند بندگان خالص تو اند پس اونها را ما گمراه کرده نمیتونم شیطان میگه پس ابلیس شروع به وسوسه کردن پدرمان آدم نمود و آن را ادامه داد تا مرتکب نافرمانی گشت آدم علیه السلام امر شده بود سرش که از امو درخت ممنوعه نباید بخورد اما دو وسوسه شیطان آدم علیه السلام مرتکب نافرمانی شد سپس توبه کرد و الله تبارک و تعالی توبه وی را پذیرفت و او را ادایت داد سپس الله تبارک و تعالی امر آغازین خود را مبنی بر اینکه جانشینی روی زمین قرار دهد اجرا نمود الله اولین مرحله ای که به ملائکه وعده کرده بود که در روی زمین جانشین جانشین جنیات یا ای که به نسل بعد از نسل دیگر یک جانشین تعیین میکنم پس الله تبارک و تعالی میگه اینمی مرحله اجراش است قلنا اهبطوا منها جميعا گفتیم همه از آن فرود آیید فا این ما یاتینکم منی هدن اگر از جانب من هدایت برایتان آمد فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون هر کس ز هدایت من پیروی کند نه خوفی بر آنهاست و نه اندوهگین می شود والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون و آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل آتش را در آن جاویدانند سوره البقره آیه 38 تا 39 پس من آدم علیه السلام و مادر من حوا فرود آمدند و ابلیس هم همراهشان پایین آمد هر کسی فرود آمد در حالی که عملی داشت که انجام میداد و اعتقادی داشت که از آن حمایت و به سوی آن دعوت میکرد اعتقاد شیطان باطل و عقیده آدم علیه السلام راسخ و صحیح پس آدم به عقیده صحیح دعوت میکرد شیطان به عقیده باطل و پدریمان آدم همراه فرزندانش روی زمین زیست تا اینکه الله تعالی روحش را قبض نمود و جانشینان بعد از او فراوان شدند و ده قرن از وفات پدرمان آدم سپری شده بود که همگی بر توحید و یکتا قرار دادن الله تبارک و تعالی در عبادت بودند فقط الله را عبادت میکردند نه غیر الله را با این همه ابلیس برای گمراه کردن فرزندانش دنبال فرصت مناسبی میگشت ابلیس دست از کار ور نداشت نامید نشد ده قرن نتانست کسی را گمراه کنه ده قرن ببینیم دشمن چقدر کار میکنه با ده قرن زورش نرسید که یک نفر رو گمراه کنه پس اینجا فرصت مناسب میپالید چرا که پیمان را که به خودش داده بود و آدم و فرزندانش را با آن تهدید نموده بود فراموش نکرده بود شیطان او حد کرده بود که من ای الله بندگان تو را گمراه میکنم تا اینکه زمان نوح علیه السلام فرا رسید آنجا که مردان صالح از قوم او بودند که مشغول عبادت و یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی و نزدیک شدن به او بودند و آنان ود و سوا و یغوس و یعوق و نصر بودند آنان پیروانی داشتند اینها بزرگای دین بودند این شخصیت های مسلمان خوب بودند پیروانی داشتند که به ایشان اقتدا کرده بودند هنگامی که فوت کردند شیطان در سینه پیروانشان وسوسه کرد که شکل های آنان را بتراشید تا هنگام یادشان میافتید شوق بیشتری در عبادت داشته باشید سبحان الله این اولین گمراهی شیطان است که برای بنی آدم پیشنهاد میکند میگه از آنها مجسمه بسازید تصویر بکشین پس تصویرشان را کشیدن و هنگامی که مردن و نسل بعد از آن آمد نسل اولی وفات کرد ابلیس بر آنان وارد شد و گفت پدرانتان بتها این یعنی مجسمه ها را میپرستیدند و به وسیله آنها باران برایشان میبارید پس آنان هم بت پرست شدند سبحان الله بت را شروع کردن و این اولین انحراف از توحید و وقوع در شرک از جهت بنی آدم بود شما میبینید رویارویی توحید حق و باطل از زمان آدم و شیطان شروع شده زمانی که تا آدم علیه السلام در زمین نیامده بود جانشین زمین براش داده نشده بود از او وقت دو صف مقابل به هم ایستاد شدن یک حق یک باطل پس الله تعالی نوح علیه السلام را به سویشان فرستاد که آنان را به توحید دعوت نماید و نوح علیه السلام 950 سال میان قوم خود ماند در حالی که آنان را به سوی عبادت کردن الله به تنهایی فرا میخواند اما طبیعت کرکرانه از پدران و تعصب بزر برای نظراتشان بیشتر آنان را از قبول دعوت حق باز داشت و گفتند مثل زمانه امروز و هر کس که دلیل قرآنی را پیش میدونی والا میگه پدر بابوی ما را روان نبود سبحان الله این بسیار خطرناک است چه گفتن اونا گفتن ان وجدنا باءنا علی امه و انا علی اثارهم مهتدون سوره زخرف آیه 22 ما پدران خود را بر دین یافتیم و ما به آثارشان اقتدا میکنیم و امرای او جز تعداد کم ایمان نیاوردن بسیار کم ایمان آوردن بر نو علیه السلام پس الله متعال نو و کسانی از قومش را که ایمان آوردن نجات داد و بقیه را به سزای شرکشان به الله و کفرشان به او غرق نمود چنانچه قصهش بسیار مشهور است و پیامبران یکی پس از دیگری آمده و هر کدام پرچم توحید را حمل نموده و آنچه از نشانه های توحید که محو شده بود برای مردم تجدید کردند دوباره تازه کردند تا اینکه زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرا رسید پس او هم مسیر برادران پیامبرش را تکمیل نمود همچنان که الله تعالی فرماید: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل آیه 36 و ما در میان هر امت پیامبری برانگیختیم که بگوید الله را پرستش کنید و از تاغوت دوری جویید از تاغوت تان اعلان کنید پس پیامبر صلی الله علیه وسلم با مدت ده سال پیش از آن که به هر چیز دیگر دعوت نماید شروع به تثبیت توحید و مکم کردن اصول و بنا نهادن آن کرد اگر یک مسلمان اصل خود امروز بپرسیم آیا ده روز درس توحید خواندی میگنی؟ آیا ده ساعت درس توحید خواندی میگنی؟ سبحان الله توحیدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ده سال تنها به اثبات از کار میکرد ده سال پایای توحید را محکم میکرد چرا که توحید اساسی آین و اصلی آن است زمانی که توحید انسان خراب باشه هیچ چیز به انسان فایده نداره اگر یک انسان عمل شرکی داره عقیده شرکی داره جهاد میکنه آیا جهاد دست رو میگیره سرقه میکنه خیرات میکنه زکات میده هر عمل اسلامی که انجام میده دست رو نمیگیره چرا که توحید با شرک یک جا جمع نمیشه منافات دارن شرک اما توحید نابود است کار توحید ختم است پس اعمال تو برباد میشه هیچ دست نمیگیره اگر یک کس خود استشاری میکنه در سنگر جهاد می جنگه خون می جان می تعرق می به خاطر الله اما عقیده شرکی داره پس این خون دادن یزود دست رو نمیگیره ان الله لا یغفر ان یشرک به و ما دون ذلك الله شرک را نمیامرزد بغیر از توبه که کسی توبه نکنه در حال شرک بمره او را الله نمیامرزه و الله پایینتر از شرک گناهان دیگر را اگر بخواد میامرزه برای هر کسی خواسته باشه سپس بعد از آن سالها به عنوان دعوتگر و مربی و معلم حاکم به شرع الله و مجاهدی برای بلند نمودن کلمه الله و پستی کلمه کافران میان آنان ماند تا آنکه الله متعال پیامبر خود صلی الله علیه وسلم را قبض روح نمود و پس از او خلفای راشدین آمدند و بر سیره و روش او در مورد اهل شرف حرکت کردند و با یقین خود اهل شک و تردید را سرکوب نمودند پس الله با وسیله آنان مناره اسلام را بلند نمود و کشورها و مناطق را برایشان گشود و دین اسلام به هر جای رسید ای مسلمان ها شما ناامید نباشین شما کلمه توحید بلند کنین الله شما را بلند می کند شما کلمه لا اله الا الله را عزت بدهید به معناش درست بفهمید ارکانش انجام دهید الله شما را عزت میداد الله شما را کشور گشایان می سازد الله شما را فاتحین می سازد سپس سالها گذشت و بندگان صلیب و اهل کفر جرأت یافته و به جنگ سرزمین اسلام آمدند و جاهلیت را بازگردانیده و نشانهای حق را نابود کردند و روزها در طول مبارزه دیگر و جنگ هم دارای شکست و پیروزی است و سنت تدافع در روزگار جاری است هرچند که در دراز گردد الله عز و جل می فرماید سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا سوره الفتح آیه 23 سنت الله است که در گذشت نیز بوده و هرگز برای سنت الله تغییری نخواهی یافت تا اینکه امت بر موقعیت ناشنا و زمانه عجیبی برخورد نمود سبحان الله زمانه ای که تاغوتها سالیان و روزگاران بر ها ایستادند و از روی ظلم و تجاوز مانعی بر نمودن شریعت الله عزوجل در میان مخلوقات شدند در نتیجه مسلمانان را به سختی شکنجه داده و کفر را از هر دری بر آنان واری ساختند و بیش از نیم قرن بر سینه امت نشستند سالهایی که آکنده از ذلت و خاری بود بلکه شرکشان را میان مردم پخش نموده و آراستند تا توحید را ریشکن کنند پس یا الله چه فتنه شدید و چه مصیبت بزرگی بود هرچه از انسان بشکند دین آن را جبران می کند اما شکست در دین سخت و غیر قابل جبران است سبحان الله یقین است ای مسلمان ها ما گفتیم عقیده یعنی چی عقیده خودش تعریف شد ایران بدانین که از اکسیژنی که ما و شما نفس میکشیم اکسیژنی که نفس میکشیم از این هم کرده عقیده ضرورتر و مهمتر است چرا ضرورتر و مهمتر است علتش چی است برادران علتش چی است وقتی که انسان میمره اگر اکسیژن نباشه نفس انسان بند میشه میمره ختم مرد رفت عقیدهش خوب بود به بهشت میره اما یک انسان عقیده نداره سالیان سال زندگی میکنه بعد میمره حال عقیدهش خراب است به دوزخ میره پس از این نفس کشیدن ما کرده عقیده برای ما مهمتر است وقتی که عقیده ما درست باشه با الله ظلمنان شریک قرار نتیم با ایمان از دنیا برویم انشالله داخل بهشت میشویم اگر عقیده ما ناصحی باشه هر اعمالی که انجام بدیم قابل قبول نیست پس از اکسیژنی که نفس میکشیم و هم کرده عقیده مهمتر است سبحان الله تا این که مردم خشمگین و برافروخته شده و از شدت ظلم و ستم به پا خواستند در حالی که در این باره دارای میل ها و اهداف متفاوتی بودند هر کسی هدفی را جوید و با پرچمی ظاهر می شود و الله تعالی از میانشان اهل صلاح و راستی و اعتقال محکم و هدایت یافته را برگزید که هدف و پرچمشان این بود که حتی لا تکون فتنه و یکون الدین كله لله سورة الانفال آیه سیونو تا فتنه ای نباشد فتنه شرک و کفر و بدعت و خرافات باقی نماند و دین به کلی برای الله تبارک و تعالی باشد سبحان الله این گروه کیست ای مسلمان های گروه را صحیح بشناسید پس به سوی برپایی دولت اسلامی فرا خواندن دولتی که در زیر سایه آن کلمه موحدین و پرچمشان جمع می گردد الله اکبر سبحان الله و فریضه الله متعال بر امت را بر پایی خلافت اسلامی که به شرعش حکم نماید و بندگی را از همه جهات برای الله محقق سازد ادا کنند و این مورد پسند گروه مشرکان و اهل پرچمهای لایکی و های نجات پرستی واقع نشد کسانی که امروز به نام وطنیت می جنگن به نام جهاد می جنگن چه در افغانستان چه در پاکستان چه در هر کشور اسلامی به نام اسلامی که هستند پرچم امروز هیچ کشور اسلامی واقع نیست همه کشورها نظام دموکراتی نظام کفری و نظام تاغوتی را پذیرفتند امروز نظام اسلامی در دنیا باقی نمانده کسانی هم که اونجا در نام جهاد به نام جهاد پرچم جهاد را بلند کرده و سنگ جهاد را به سینه میزنند به نام چی میجنگن وطنیت میجنگن ما وطن خود آزاد میکنیم نه ما به خاطر این میجنگیم که دین ما آزاد شود به خاطر این میجنگیم که عقیده ما آزاد شود پس وقتی که این کلمه را این شعار را دولت الاسلامی سر داد کاملا پرچم های لایق نعره نجات پرستی گروه های مشرکان اهل قبور اهل بدع همه مخالف شدند در نتیجه مانند درندگان دندان آشکار نموده و به علاقه خود به ابلیس و پیکار و دشمنی به آل حق تصریح کردند پس با دولت اسلام جنگیدند تا نور الله را خاموش سازند اما به آن چیزی جز استوار بودن بر راه حق و ثبات بر آن نیفزود سبحان الله هذا ما وعدنا الله و رسوله این چیزی که الله و پیامبر برای ما وعده داده اگر کل دنیا بر علیه ما جمع شد بازم انشاءالله از ما ثابت قدمی است یا شهادت یا شریعت الله را در زمین حاکم کردن و از این بلا و گرفتاری شدید و سخت برای اهل توحید نمایان شد که جدا گشتن صفوف امر شرعی و قدری و وجودی است که چاره جز آن نیست و به تأکید مردم باید به با آن تقسیم بندی که الله خواست مخلوقات بر آن باشند بازگردند گروه مؤمنان و گروه کافران همچنان که الله میفرماید ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب سورة آل عمران آیه 112 الله بران نیست که مؤمنان را بر این حال که شما هستید و مؤمن و منافق با همان رها سازد تا آنکه پلید را از پاک جدا کنند رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید در آخر زمان دو خیمه می باشد یا خیمه کفر است یا خیمه اسلام است پس ببینید خیمه اسلام کدام است رای حق را انتخاب نمایید رای واقعیت را انتخاب نمایید و الله عزوجل در جای دیگر میفرماید هو الذي خلقكم فمنكم کافر و منکم مؤمن سوره تغابن آیه دو او کسی است که شما را آفریده پس از شما برخی کافر و برخی مؤمن هستند در اینجا امری را میفهمیم که از آن غافل شده و به فراموشی سپردند کسانی که گمان میکنند میتوانند با کافران در صلح و امنیت همراه سلامت دین و خالص بودن توحید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 میشه طرزی که امروز هم جدا شده پس از الله تبارک و تعالی ثبات را میخواهیم ثابت قدمی را میخواهیم که الله تبارک و تعالی ما را در صف توحید در زیر پرچم توحید در زیر کلمه لا اله الا الله و در زیر عقیده و اخلاص کامل برای الله بمیراند و از الله تبارک و تعالی میخواهیم که الله خودش سبب بسازد کتاب خود را و نصحی مسلمانان را که همه برای حق روان شوند و خصوصا کتاب عقیده ای را که پیش رو داریم الله تبارک و تعالی سبب بسازد که من و شما به طور خالص عقیده خود را برای الله بگردانیم فقط الله را بپرستیم وأز غير الله دريب جيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوتي يا رجال حزنا بالقتال بالجهاد والنضال عصر مجد النعيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة وينكم يا أهلنا قاتل عداءنا حبوا يا اخواننا كل كافر نبيده يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة حنا أسدان الخلافة العدو ما نخافه نمشي يطول مسافة نفتح بلاد جديدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة لأجل شرع الله وجه حاربونا السلاطين وينكم يا الغيورين يا العقول الرشيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة يا أخي لا تهون قم ودك الحصون لا تهاب المنون مجد الإسلام عيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة كن أسد في المعارك انصر الدين وشارك ربي اللي يبارك بالفعول الحميدة يا رجال العقيدة يا رجال لا العقيدة وقتلا كل باغض والعدا والروافض وانحرا كل رافض بالشارع والعقيدة بالشارع والعقيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة جاكم الموت جاكم الضراغم وراكم ضربكم أو سماكم والملاحم أكيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة ما ملة غيور ما قوم قهرمان قيام خلافات داریم ما آرمان ما ملة غيور ما قوم قهرمان قيام خلافات داریم ما آرمان در کف داريم ما مصطفى داريم وحدت بين أمات ما مدعى داريم وحدت بين أمات ما مدعى داريم وحدت بين أمات ما مدعى داريم ما ملة غيور ما قوم قهرمان قیام خلافت داریم ما ارمان ما ملت غیور ما قوم قهرمان قیام خلافت داریم ما ارمان ما پیروی احمد ما داعی وحدت بر مؤمنان رحمت ما رمز صداقت بر مؤمنان رحمت ما رمز صداقت بر مؤمنان رحمت ما رمز صداقت ما ملت غیور ما قوم قهرمان قیام خلافت داریم ما آرمان قیام خلافت داریم ما آرمان حفظ حدود رب چون جان ما باشد تحکیم شریعت آرمان ما باشد تحکیم شریعت آرمان ما باشد تحکیم شریعت آرمان ما باشد ما ملت غیور ما قوم قهرمان قیام خلافت داریم ما آرمان ما رمز سعادت بر اهل ایمانیم ما طالب عزت بر هر مسلم عزت بر هر مسلمانیم ما طالب عزت بر هر مسلمانیم ما طالب عزت بر هر مسلمانیم ما ملت غیور ما قوم قهرمان قیام خلافت داریم ما آرمان دستور ما قرآن ما لشکری ایمان با شیخ بغدادی بستیم ما پیمان با شیخ بغدادی بستیم ما پیمان با شیخ بغدادی بستیم ما پیمان با شیخ بغدادی بستیم ما پیمان با شیخ بغدادی بستیم ما پیمان شهسواران معركات الله اكبر هذه غنايه اكبر الله در این برنامه سعی کرده ایم تا گوشه از کارنامه ها و شجاعت مرده های از شیر مردان اسلام را بیان کنیم شنیدن این برنامه را هر یک شنبه شب از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید متوحدین نسمو متوحدين بسم الله الرحمن الرحيم مجدد ملة إبراهيم رحلتنا مود البت دلها عزا دارند چشمها عشق میریزند و ای بکر ما بر فراقت اندوهگینیم چیزی نمیگوییم مگر آنچه را میگوییم که الله را خشنود نموده باشیم انا الله و انا الیه راجعون آری امیر مؤمنین شیخ مجاهد ابو بکر بغدادی تقبله الله بسوی سوی پروردگار بزرگ خود رحلت نمود تا خاتمه زندگی ایشان آن باشد که هر مجاهدی فی سبیل الله امید و آرزوی آن را دارد امکان داشت در نخستین روزهای جهادش قبل از پانزده سال آن را به دست می آورد ولی پروردگارش خواست که آن را سالها به تأخیر انداخته و برایشان در خلال آن اعمال صالح بیشتری زفت و ذخیره نماید از آن جمله جهاد در راه الله آزمایشات در راه دینی وی آموزش و تعلیم احکام دینی وی حتی که امامت در دین برایشان نصیب نمود و او را به مقام ولی امر مسلمین برگزید الله در حال شان را قبض نمود که امیر مسلمانان بودند نحسبه والله حسیبه شیخ ابراهیم رحمه الله شهید شد خاتمه حیات وی همچون خاتمه پیشوایان گذشته دینی و امیران سابق جهادی بود مانند خاتمه ابو مصعب زرقاوی ابو عمر بغدادی ابو حمزه مهاجر و اسامه بن لادن تقبلهم الله تعالی و دیگر شهدایی که اگر مردم نامی از آنان نبرند زیانی به آنها نیست آنانی که قتل در راه الله را بر اسارت نزد مشرکین ترجیح دادند در بمباران سلیبی ها یا با منفجر نمودن های انفجاری خود جان دادند از الله می خواهیم که همه آنان را در بهشت علیین گرد هم آورد مجدد ملت ابراهیم کشته شد بعد از آنکه الله تعالی توسط او و برادرانش سنت هایی که ناپدید گشته بودند و شعاری که محو شده بودند را زنده ساخت الله به دست آنان بدعت های بیشتری را نابود نمود و توسط آنان نسلی را با جوش و خروش آورد که سالیان دوران سلطه مشرکین بر مسلمین آنان را از حرکت باز مانده بود هنگامی که دیدن اسلام با گرفتن زمام اقتدار در زمین برگشته بر همه چیز کنترل دارد و چیزی بر بالای آن کنترل ندارد و این اسلام دارد میان مردم حکومت و داوری می کند و امور رعیت را مدیریت می نماید این نسل مجاهد به گونه جمعی و فردی به سوی آن شتافتند هجرت کنان یاری رسان تا به کروان مبارک بپیوندند در پاداش برپایی دین مشارکت نماید نمایند و شرف تکثیر سواد جماعت مسلمانان را کمایی نمایند حتی برخی از آنها زمزمه می نمودند باکی ندارم که امروز یا فردا بمیرم بعد از اینکه اجزاد و سربلندی اسلام و مسلمانان را در این زمین مشاهده نمودم و دیگر چیزی برای مهم نیست جز اینکه در خاتمه شهادت نصیبم شود و من منصوب به جماعت باشم که دین را برپا نمودند از آن حراست کردند و برخی دیگری آن آنان میگویند هر آنچه که از الله از امور دنیوی خواستم برای مسیر نگردد پروا ندارم و تنها آرزو دارم در راه الله پاک شهید شوم امیر مؤمنین رحلت نمود ولی بعد از وای درفش دولت اوشان صاف و پاکیزه و بدور از ناپاکی شرک در احتزاز است منهج این دولت همان منهج بلند و رفیع نبوی است که انحرافی در دین الله تعالی در مداهنت و نرمش با کفار و مشرکین را نمی میپذیرد علا رغم جنگ ها آزمایشات سلطه دشمنان که سربازان آن به آنها اند و دوستان این دولت را تنها گذاشته اند نیک میدانیم که ابو بکر بغدادی تقبله الله در پی اصلاف نیکان خود از زمانی که قیادت این دولت را بر عهده گرفتند حق امانت داری را تا حد تاوان رعایت نمودند و مجاهدین نیز بار این امانت را تحمل نمودند شیخ بکر بغدادی کشته شد بعد از این که سربازانش تلفات هنگفتی به دشمنان الله از نصاری محارب گرفته تا روافظ مشرک و صحوات خیزش های ملیگرا وارد نمودند بلکه هیچ ملت کفر را در روی زمین نگذاشتند مگر به فضل الله تعالی به آن دست یافته آسیب رسانیدند و به تشویق و فراخوانی وی در نبرد علیه سلیبی ها در کشورهای آنان مسلمانان لبیک گفته و عملیات های مجاهدین در آن کشورها تقریبا به رویدادهای شبه عادی روزانه مبدل گشته بود و فضل الله تعالی به گناه اخبار قتل مرتدین روافظ و صحوات و سربازان تواغید در کشورهای اسلامی زندگی خلیفه مسلمین به پایان رسید ولی به فضل الله تعالی نه دولت وی پایان یافته و نه جهاد سربازانش بلکه دولت وی ماندگار و دوامدار است مشرکین امروز از پایان حضور دولت اسلامی ناامید گشته اند یگانه آرزوی مشرکین جلوگیری از گسترش آن و محدود ساختن خطر آن است تا جایی که بتوانند با آنکه آنان باور دارند که این دولت انقریب در زمین اقتدار بیشتری مییابد در مقایسه به تاریخ قبل اش به اذن الله این دولت شریعت الله را در مناطق دیگر نیز تطبیق خواهد نمود و به صفوف آن مجاهدین از شعوب و قبائل دیگر نیز خواهد پیوست تا باشد که الله مشرکین را خشمگین ساخته و مسلمانان را شادمان نماید البته او بر این کار توانا است امروز دولت اسلامی مرحله تازه از مراحل جهادش را آغاز می نماید تا زمین را از نجاست شرک و تاریکی آن پاک سازد و دین الله تعالی را در آن برپا دارد هنگامی که مشرکین بر قتل شیخ ابو مصعب زرقاوی تقبله الله شاد شده بودند سپس شادی آنان به غم و ماتم تبدیل شد آنگاه که دیدند در ایام شیخ ابو عمر بغدادی تقبله الله حملات کوبنده مجاهدین در به کنترل آوردن سرزمین ها مبدل شده است سپس در کشته شدن ابو عمر بغدادی و وزیر آن جشن شادی سر دادند و گمان بردند که این کمر مجاهدین را شکسته است سپس به مصیبت بزرگی دچار شدند آنگاه که دریافتن دولت اسلامی عراق تا شام گسترش یافته است سپس دولت خلافت به میان آمد که مسلمانان را در هر گوشه و کنار به خود جلب نمود بعد از تولی شیخ ابوبکر رحمه الله به این مقام پس باذن الله دشمنان الله تعالی در روزهای آینده به اندو و ماتم گیر خواهند شد با فتحات سرزمین ها و قلب هایی که الله تعالی آن را نصیب بندگان خود خواهد ساخت ان قریب الله برای مجاهد دین در زمین تمکین می بخشد و آنان را در برپایی دین و در تحکیم شریعت رب العالمین یاری می دهد چندین برابر یاری دادن در دوران خلافت شیخ ابو بکر بغدادی تقبله الله چنانچه شیخ ابو حمزه قریشی حفظه الله فرمودند ای آمریکای کوچک شادی زیاد مکن و مغرور مباش بدان که کسی به جنگ تو آمده که آن بیم و وحشت را که دیده بودی فراموش خواهی کرد جام های تلخی به الله تعالی خواهی نوشید و حتی آن های را که به دست شیخ بغدادی چشیده بودی گویا شیرین و گوارا برایت بوده در مقایسه به هایی که در دوره ابو ابراهیم حفظه الله در انتظارت است از الله تعالی می خواهیم اماممان شیخ ابو ابراهیم هاشمی حفظه الله را در تحمل این بار مسئولیتی که به آن در آزمایش قرار داده است یاری دهد رای او را درست دارد در روستای تطبیق امر الله تعالی او را مدد نماید توسط آن کاسته ها را جبران نماید گمراهان را هدایت نصیب کند و ضعیفان و بیکسان را نیرو بخشد همانا او مولای همه اینهاست والحمد لله رب العالمین متوحدين نسمو المتوحدين